ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون Na alipopigiwa mfano mwana wa Mariamu watu wako waliupiga ukelele وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون wakasema miungu yetu kwani si bora kuliko huyu hawakukupigia mfano huo ila kwa ubishi tu bali hao ni watu wagomvi in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani israil hakuwa yeye ila ni mtumwa tuliyemneemesha na tukamfanya ni mfano kwa wana wa Israeli ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون na tungelipenda tungeliwafanyia miongoni mwenu malaika katika ardhi wakifuatana wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wala asikuzuilieni shaytani, hakika yeye ni adui yenu wa dhahir. Walamma فلما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون نالي بقوجة عيسى ندليل زيل زوازي أليسيما نمكوجيني نحكمة نائلي نكوالزيني باثي يالي مليو ختلفيانا basi mcheni Mwenyezi Mungu na mnitii mimi. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye tu, hii ndiyo njia iliyonyoka. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao ole wao waliodhulumu kwa adhabu ya siku chungu hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun je yeah. Nini wanangojea ila saa iwajie kwa ghafla na wala wao hawatambui? Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin. Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui wao kwa wao isipokuwa wachamgu. Allahu akbar Allahu akbar na alipopigiwa mfano Isa bin Maryamu katika kuwa kwake kama Adamu kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimuumba kwa udongo kisha akamwambia kuwa na akawa subhanallah basi yeye ni mtumwa aliyeumbwa aliyenemeshwa kwa kupewa unabii subhanallah haifai kumwabudu badala Mwenyezi Mungu na watu wako wanapuuza hizo sifa zinazopigwa mfano na wala hawafahamu. Makafiri wamesema, "Je, miungu yetu na Isa na ni bora? Ikiwa yeye yuko motoni, basi sisi na miungu yetu tutakuwa pamoja naye." Hawakupigii mfano huu wewe ila kutafuta ubishi tu na kushindana kwa maneno si kwa ajili ya kutafuta kweli ilivyo. Bali hawa ni watu ambao ni shadidi wa hasama wamebobea kwa hayo. Isa si chochote ila ni mja tuliyemnemesha kwa kumpa unabii na tumemfanya awe ni zingatio la ajabu kama ni mithali kwa kumuumba bila baba kwa wana wa Israeli wapate ushahidi wa ukamilifu wa uweza wetu. Na nao tungelitaka tungeliwageuza baadhi yenu wenyi watu mkawa ni malaika mkifuatana katika ardhi. Kama wanavyokufuateni watoto wenu, mjue kwamba malaika wananyenyekea kufuata kudra ya Mwenyezi Mungu. Basi vipi wao wastahiki ungu? Na hakika Isa kwa kuzuka kwake bila baba na kuponyesha kwake vipofu na wakoma ni dalili ya kukaribia saa ya kiyama. Basi usiwe na shaka nayo, nafuateni uongofu wangu na mtume wangu hii ninayokuitieni ndiyo njia iliyonyoka yenye kufikiria uokovu. Wala sikuzuilieni shetani kuifuata njia iliyonyoka. Hakika huyo ni adui wa wadui wake. Na alipotumwa Isa kwa wana wa Israeli na yana miujiza iliyo wazi na ishara zenye kubainisha, aliwaambia, "Nimekujieni na sharia yenye hikma nzuri na yakuitieni mwifuate tauhidi." Yani imani ya mwenyezi mungu mmoja. Na nimekujieni, nikubainishieni baadhi ya mambo mnayohitalifiana kwayo katika mambo ya dini, ili mpatane kwenye haki. Basi ogopeni adhabu ya mwenyezi mungu na mnitii mimi katika hayo ninakuitieni. Hakika mwenyezi mungu peke yake ndiye muumba wangu na ni muumba wenu. Basi muabuduni yeye, pasi mwinginewe. Na hifadhini sharia yake, hii inayokuitieni mwifuate ni njia iliyonyoka itakayokufikisheni kwenye uokovu. Makundi mbalimbali yakashtalifiana baina ya Wakristo baada ya Isa kwa kufarikiana juu yake. Maangamizo yatawafika hao waliodhulumu kwa walioyasema juu ya Isa ya ukafiri. Watapata adhabu kali na chungu siku ya kiyama. Makafiri haongojei kitu baada ya kuipuza imani ila kuwafikia saa kwa ghafla nao wameghafilika nayo. Marafiki waliokusanyika duniani kwa upotovu watakuwa maadui wao kwa wao siku itakapowafikia saa kwa ghafla na yatakatika mapenzi yote ila mapenzi ya wenye kuogopa. Nao wangali duniani kuiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu wakashikamana huko duniani katika kumtii yeye.